ponašanja i zaista, zaista proučavanje reakcije ljudi u datom okruženju. I tu sad Žak Fresko iznosi razne primere. Tako da ovaj, možemo, možemo i mi ovaj, u osnovu našeg okruženja isto da, da damo ovaj, razne primere ovaj, da je ljudsko ponašanje ovaj, zaista uzrokovano znači, eh, zbivanjima u našem okruženju. E sad, da li ima, ima neko komentar novo, krenut ćemo na dole, znači. Joj nemoj odozgo, ja sam sad došao s trčanja pa se slačim ovaj, slušam vas pa ću kasnije da se priključim. nemoj <laughs> od... Dobro. Dobro. <laughs> O, o, ovo ćeš morati da, da tamo pauzu staviš na snimanje. <laughs> Ništa, idemo, idemo znači od ozgo na, na dole, e, golube, ti ovaj, neki komentar znači na, na ovu pod temu? Pa nemam nikakav poseban komentar, zanimljivo je obrađeno u filmu, malo ja loše s engleskim stojim, ali ukapirao sam poentu uglavnom i mislim da ćemo kroz ovaj razgovor da, da, da doteramo ono što mi fali, ali ništa posebno, možemo dalje. Dobro, Marija? Ma je riječ tu. E, znači, što ja mogu da-, da, kažem za ovo je da, da, ovaj, da smo videli u prošlosti kako, kako u stvari okoline izbivaju u našoj okolini stvarno mogu znači, da drastično promene ljudsko ponašanje. E, tu znači mislim da, da ako gledamo ono u detinstvu što sam imao tokom osih godina da, da je bilo mnogo kvalitetno zato što jeste bilo zdravije okruženje nagle promene, znači kasnije u 90. godinama e, i promena okoline je uticala da, da se mnoge loše stvari ovaj, pojave znači, i u ljudima i, i samo okolina je prouzrokovala tako ponašanje. Tako da Žak Fresco sad daje ovde, ovde razne primere kako u stvari e, kako stvari ljudsko ponašanje na isti način kao i e, kao i bilo koje druge fizičke pojave. E, bolje možemo da razumemo fizičke faktore koji su odgovore za oblikovanje naših vrednosti i ponašanja. E, to je to. Idemo dalje. Marko Ivana. Šta reći? Sve ste rekli već. Ovaj, samo sekund. E, pa ne, ovaj, ja bih se pre osvrnula na neke recimo primere da svako od nas recimo kaže neki primjer iz svog života kako to shvatio, pošto smo već svi skapirali da smo naša ličnosti, znači sve ono što smo videli, pročitali, čuli, u čemu smo učestvovali, situacije i sve ostalo. Ova, ja se ne znam da slažete s tim primjerima, pošto ličnim primjerima, pošto je lako prepričati onu pticu ili već kakve primjere dao, mislim sve smo tu skapirali, vazduh, maske i sve ostalo, mislim da je lakše kao ono u školi ovaj, dati svoj neki primer, pa onda po tome kao vidjeti da li je ko i kako shvatio. Pa da, to je dobra poenta, zato sam ja i rekao, ovaj, eto, imao, imao sam prilike da odrastim u tim 80. godinama, bilo je zdravije okruženje, samim tim i kvalitetni život, onda se nešto kasnije izdešavalo, tako da na osnovu tih primera ovaj, mogu da vidim e, kako okolina znači utiče, znači promena okolina može da utiče na pašanje, e, što mnogi od mlađe generacije uopšte ne kapiraju, znači ne znaju, ne znaju kako to može bolje da bude, šta se uopšte dešava. Mnogi ljudi uopšte nemaju taj rezon, znači ili, ili kažu to je viša sila, <laughs> čak recimo ovaj kolega sa posla, on kaže nismo, nismo verovali u Boga dovoljno, to nam se sve izdešavalo, i ta tek je nebuloza, znači moramo, moramo e, da, da konkretno suzimo stvar i da, da pređemo na point da vidimo e, gde, gde u stvari ljudi greše i šta treba da uradimo, znači da bi svet bio bolji. To je onako neko moje opšte viđenje. Dobro, idemo dalje, dobro, ne vide. Ne bi ništa dodavao ovaj, Žakovo predavanje, on je u tim njegovom predavanju ovaj, E, više, više, više pitanja, postoji na više pitanja da odgovor, tako da to nije jednostavno predavanje za pogledati, treba se više puta vraćati na što on priča da bi se shvatilo. U meni bi to trebalo još jedno svako od nas da pogleda, ja sam krenuo da pravim neke teze i da izločim i došao sam do 3-4 stranice pod teza na, na ovaj, ljudskih ponašanja. Tako da ovaj, može za sledeći put da svako ovaj, napravimo neke opšte teze i da svako napravi svoje teze tih pod pitanje i pod oblasti na temu ljudskog ljudskog govora, ljudskog ponašanja, interakcije sa sredinom, te asocijativne memorije, ulice jezika i ostalo što je on pričao. Ovako sad vršiti elaboraciju sat, i, sat, sat, dva i po svemu ono što je on pričao, možda da još jednom svi pogledamo i da svi napravimo neke naše teze na ta potpitanja koje je on iznosio ovaj, u tom filmu koji traje sat vremena. Mm, dobro, Peća? E, da, čao, ja sam malo kasno uključio, izvinite. E, tema je, št, vidim, ljudsko ponašanje i ova predavanja Žaka Preska. Ali šta, <laughs> šta zapravo, čemu komentariš? Samo komentarišite njegovo izlaganje ili šta? E, pa, prvo ne znam da li si pogledao ovaj, celokupno predavanje. Da, da, ovaj vi. Pogleda si se koji pet delova. Pošto u delovima vidi se... Da, da, jesam. Kad se klikne na prvi deo, otvario se svi ostali. Jesam, pogledao sam prošli nedelje, ali nisam stigao da, da dođem na sastanak. Kada sam došao kući. Mm, dobro, ovaj, pa ništa, evo sad, znači, dole ovaj, iznosimo znači, svoje komentare za ove pod teme. Mislim, jer imaš sync, uh, ti si se sad uključio, samo moment, sad ću da ti prosledim sync, ovaj. Evo, ovaj, ja sam iznala naše teze ovaj. Ja bih malo komentirao neke njegove uh, primjere i stavove uh, koji se sjećam, ja sam isto pomješao malo sam, ovaj, nisam zapisivao te teze, ali ovako, zato ću ako se slažete onako na preskokce, šta mi padne na pamet, čega se sjetim. Naravno, naravno. Pa ne znam, evo, na kraju, ajde to mi nekako najsvježije, rekao je da smo svi zarobljeni u, u klopci vremena i kulture. A, slažem se sa tim. I čisto bilo ne znam komentirao kako ja to gledam pa možda i ostali mogu tako. I pa ne znam, ljudi su u različitim vremenima bila je različita kultura, pošto smo svi žrtve, ili kako on kaže, a opet se s im slažem, <laughs> kulture. Ovaj, jako je teško izaći iz, iz tog nekog kalupa, iz te neke kutije, uh, koja je uobičajena u društvu. E, I to će nam biti velik problem jeli, da napravimo neke promjene, jer mi ćemo sad i on, jeli, donosi nešto o čemu ljudi uopšte ne razmišljaju, jer kultura nam je takva društvo i vrijeme da ljudi su jednostavno zarobljeni sistemom, imaju neke ustaljene vrijednosti koje su običajene teško ih mijenjaju, teško pričaju o promjenama tih vrijednosti. Uh, I to je taj neki dio evo, vremena. Mi smo drugčije imali vrijednosti prije 2000 godina i danas drugčije vrijeme bilo. Uh, ja mislim da ćemo mi imati uh, jedno jako, jedan jako bitan težak posao da ljudima pokažemo, odnosno da im neki način e, približimo te promjene, da se vrijeme mijenja i da smo mi baš sada u jednoj od najvećih promjena u društvu koja će nastupiti e, htjeli mi to ne htjeli, bili svjesni ili ne, samo ako budemo se ovaj, kako da kažem u, u, u, uputili u to da kontroli, kontrolišemo te promjene koje dolaze one će biti lakše. Tu pričam na sistem jeli, koji se jednostavno monetarni uh, nije održiv jeli, i, i, i, i pašće jeli, zbog automatizacije razvoja tehnologije, a, a društvo nam se zasniva na potrošnji, jeli, na monetarnom sistemu, na ljudima koji troše, ljudi ostaju bez posla. No? Uh, ne znam, ja to je jedan, jedan aspekt, jedan dio toga, moglo bi se o tome dosta pričati, ali uh, ja sam malo pokrenuo to pa nastavim kasnije da se malo još neko uključi. Da, to je dobro, pa isto, isto tako, znači, razmotriti ovaj, u razgovor sa ljudima objasniti koje mere monetarni sistem u stvari utiče na ponašanje ljudi. Ovaj, dobar primjer je u knjizi The Bezet Money Can Buy u tom poglavlju da je jedan, <laughs> to kaže Žak Fresko, da je jedan psihijatar rekao kad bi svojim pacijentima mogo svakom ponosom da, izvadim da 200.000 dolara i da im dam 85% ovaj, mojih pacijenata više nikad ne bi dolazilo. Tako da, da monetarni sistem u kojem mi živimo i jeste stvarno utiče na, na ljudsko ponašanje u velikoj meri. Ok, idemo dalje, samo malo da vidim ko je dole u redu sledeći. E, znači, kod ja. peđe smo stavili. Ja sam, ja sam. Može. Pa da, znači isto što, što ste vi slično rekli, znači uslovljeno kulturom koje živimo, način razmišljanja i teško je, teško izaći iz, iz tog začaranog kruga, ovaj, jer koliko god se ti neki put trudiš da objasni ljudima, ne, ti opet na kraju se vraćaš na ono isto odakle si pošao, tako da jako, jako je teško, teško se ovaj, usmeriti u, u nekom boljem pravcu da se stalno, ne znam, Prvo da pozdravim sve, pošto sam malo zakasnio. Ovo, ovaj, vidim, no, da, no. Da- da. e, vidim da pričam ovde o uticaju kulture. Pogledao sam ovaj, ovo što je Žak Fresko ovde dao stotinu primjera i što je Nevidovcić rekao da je vadio neke teze i ja sam vadio teze, ali to ima toliko primjera da stvarno svi oni vode ka samo tom jednom uticaju kulture i od njega se stvarno ono teško možemo odvojiti i izaći iz te kutije. A i onaj koji izađe, kako je on naveo iz te kutije, jako mu je teško da komunicira sa drugima o tome, pošto oni to i dalje ne shvataju, i dalje se pod uticajem te kulture. A one primere iz života, pa to mi nije vaša ideja, to možemo da počnemo da dajemo ko se sa da kakvim stvarima sretao i gde je prepoznavao te stvari. Ima ih i danas, ali najviše smo bili do 90. Dobro, mi se kaže, ti jesi sad uključio, imaš ovaj E, Ljudi, ja da sam ja, ja. Na taj sink ja ne mogu da se uključim, on izbacuje mi nešto. E, Da znači, nisam, da moram da se logujem. se in uh, real-time document conferencing i ne mogu, nešto, this is not is full. Ne, Sad, ne, nije, problem, problem je što smo, nas je to, evo, ajde, ja ću se isključiti sad, pa ovaj ti upiši. Isto da kažem, znači, ovo što je Nevid predložio, da, da znači, ko, da. ko ko nije ukapirao znači, dovoljno sve ili ko ima potrebu jednostavno da, da pogleda još jedan po svih delova. Znači, nove sink možemo da dodamo uh, svi kasnije svoje teze, tako da slobodno napišite ovaj, uh, što, što vam pade na pamet da je u, u vezi sa ovim predavanjem. Pa ne, ovde kod Žaka nije ništa nerazumljivo. Samo ima mnogo, mnogo primera, ali svi se svode na jedno te isto, otprilike. Da on, Dobro, pokušaj sad, pokušaj sad. On se trudio da što, što bolje objasne i da to što bolje razloži, razloži na što više moguće primjera. I on se trudi uvek tako da govori. Pokušaj sad na Sings obaciš, ja sam se isključio, to je jednostavno ograničenje da preko 8 ljudi ne može da bude na Sinku. Jeste, ide samo na kraju. Vidim ga. A, malo, malo pre Peđu, ne znam da li preskočili Peđu, jesi ti hteo nešto da, da kažeš isto u vezi ovog? Pa ne, ništa niste, samo sam mi dao sync, hvala ti, ovaj, pročitao sam Uh, pročitao sam sada ovo, pročitao sam pod teme i sve ovo što je su pisali Vina i Marko, Ništa, ću nešto umeđu vremena sam kino ako budem hteo, pa ću da, da vam javim i obrazložim. Dobro. Ja bih postavio jedno pitanje za sve, ovaj, bi mogli da razmislimo eventualno, e, pokušamo naći odgovor. Recimo, ako je neko godinama, to je samo jedan primjer, ako je neko godinama jeli, e, odgajan jeli, i podizan i, i da kažem bio ukretao se u društvu, u okruženju kome je jako bitno jeli, steći novac, brinuti se o tome, jeli, juriti za novcem i, i misliti samo ne znam, o svojoj užoj porodici. Kako biste vi recimo e, na osnovu svega što je Žak u ovom predavanju ispričao, kako biste vi njemu prišli i počeli neki razgovor u ovom pravcu resursno-bazirane ekonomije? Pa to sad zavisi od osobe ovaj, sa, sa kojom pričam. Znači, sa, sa nekim ljudima koji su proživjeli, koji su malo stari, mogu da pričamo o nekim prošlim vremenima, šta je to bilo bolje, e, kakav je to bio bolji sistem, e, onda im objašnjam da je ovo e, mnogo napredni sistem, naj, najnapredniji sistem u celokupnoj civilizaciji, znači ljudskoj civilizaciji i ne mogu, ne mogu tek tako, znači treba ipak malo vremena, bar jedno sat vremena da, da mogu da pričam sa osobom da bi mogu onako na te namere da objasnim. E, imam problem kad treba nešto ovaj, jako brzo da, da kažem, a, sa druge strane, znači to što vidim da, da Žak Fresko uvek ističe da, da je glavna stvar i koju ljudima treba onako prezentovati na, na prvom mestu je ta ovaj, da se svi resursi e, zemaljski proglase zajedničkim nasledim svih ljudi. Znači to jeste osnova u stvari celokupnog Venus projekta. E, sad može da kaže neko svoje drugo viđenje, pa ćemo da se vratimo na, znači, na, na one po teme. Da, ali pitanje je koliko da prihvati to, ali on će reći to ne valja, onda neće ljudi imati nikakav motiv, pa što bi ja brinuo za ostale i tako. Da, pitanje e, šta, šta ljudi razumevam pod motive, znači, Uh, meni motiv da, da imam pare, u stvari nije mi motiv, nego mi motiv da, da imam kola, znači meni trebaju kola ili pare, znači tu je sad onako dosta opširnija priča, ne mogu to sad odmah da kažem. Ako ima neko drugo viđenje, izvolite. E, ja ću sam <laughs> malo kasnije uključio, da pitan samo je neko pomenuo strah od vas, pre nego što se uključio. A strah kako misliš? Nije, nije, upravo je strah od promjena, od nečeg nepoznanog, a lakše se držati onome da da znaš na čemu si. Kao i strah od onoga da nisi usamljen u nekom mišljenju, da svi drugačije misle oko tebe. Znači ono, hoću da pripadam krdu i da onda i mislim drugačije i da onda budem ono veće u Ja mislim ovo, ali krdo misli ono, ali ne mogu da budem sam. E, I to što, što ste pomenuli, apsolutno tačno, vrlo, vrlo bitan deo, jer e, jednostavno ja primećujem da se mnogo, mnogo ne uklapam, jer to mi je neko sam samoća, ali e, je zapravo pričano o strahu e, e, strahu i promjena, kao što je rekao Rajko. Mm, ljudi se plaše te promjene, jer ne znam šta će, šta će da donesi, toga se plašu i mi, ali najviše čega se plašimo jeste taj strah od života, zato ljudi sve ovo i rade i zato su zavisni od svih ovih materijalnih sranja. E, to je po meni najveća, najveća suština taj strah, jer kad se oslobodiš straha ti zapravo dobijaš tu slobodu. Žat sve vreme priča o toj unutrašnjoj slobodi ljudi. Aha, to je bio smeh, ok, Ivan, ovaj, taj, taj strah kad se prevaziđe, E, onda već može da se stupi lakše u kontakt sa drugim ljudima i što je Duško rekao da se, ofaj, kako se vi ponašate prema drugome ko ne razume i prezentujete mu to, pa teško zato što još uvek i mi sami imamo strah. U stvari, ajde da kažem u svoje ime, ali vidim i kod drugih, kontaktiraju mi drugi. Pa ne da bi ja konkretno nema strah. <laughs> takve prirode da prezentujem nešto svojim ljudima ne, nemam nemam da Ja nemam strah da prezentujem drugim ljudima, samo što zastupam jedan stav gde ne želim otvoreno da izlazim bilo kome da objašnjavam u realnom životu ili u nekoj prepisci, da izlazim kao neki otvoreni aktivista. Ovaj, nego pokušam da mu skrenem pažnju na te probleme koje su u njegovoj okolini i je on može lakše razumeti. E, sad on u nas, koliko on se pozna, nešto toga o čemu ja pričam i poveže slučajno sa Venusom ili sa Ljeskom ili nekim od tih stvari, onda mogu da nastavim razgovor na drugom nivou. Znači, pokušavam kad s nekim razgovaram da mu to predočim na okolnim problemima. Ko, na primjer, što je veoma simptomatično i napojavljaju se na sve strane da klinci koji su rođeni 91., 92., 93., 4., 5. E, izuzetno pate i pade teške transeve zajedno sa svojim roditeljima što su Ratko Mladić ili e, Karadžić nedavno uhop, uhopšeni i, i te priče. zašto kupno i direktno ne, ne, ne priča sa ljudima o tome, nego izokolo i daješ im prvo neke primjere? Zato što se aktivizam doživljava na neki način, kako kažem, prodaje nečega. Tako ljudi najčešće doživljavaju aktiviste bilo čega bar po meni, i ja sam tako doživljavam aktiviste razno razne druge stvari. I onda ovo ne bih e, ja nikad pretvarao u nešto konkretno, aj sad da ti ja prodam kao aktivista. Mislim da me ta osoba tako ne shvata. Nego krenem da pričam o problemima, pa da onda sam on dođe da stvarno neki problemi postoje i da su drugačiji nego što ih on može percipirati do tog momenta, pa onda je možda i spremniji da nešto pogleda i da u nastavku ako pogleda vidi da će ga to zanimati ili neće. Naravno, postoji ciljna grupa ljudi, ne može se neko 40 ili 50 godina sad mijenjati da to prihvata, nego otprilike mladi, što kaže, na mladine sve to stoje. da kad smo već malo skrenuli s te teme, o, evo ja ću čisto, ono jednom Vlado ti si mi baš pisao na Facebooku kad sam imao mali izlet s onoj, onoj grupi ateista Srbije. Oj, da, da, da, da, pa generalno ja se slažem sa tim, ja sam imao jedan mali eksperiment, ovaj, jer inače Jacques Fresco i Roxanne Meadows, oni E, ne žele da se naš aktivizam e, bazira e, na, kako da kažem, na nekom tom aktivizmu koji je primjera evo, bio u ZNGS pokretu, jer nije profesionalan. Iz prostog razloga mi nismo nekakva, ne znam, ekološka grupa koja će izaći i podijeliti, ne znam, ljudima neke le, da neki kit treba da se spasi ili da se manje sječe drveće ili neke tako gluposti. Jednostavno, ovo što mi radimo, to se ne može tako uraditi, to bi bilo neprofesionalno uopšte na kratko vrijeme e, bilo šta i pokušavati, ali na, na takav neki ulični način ili na neki prepad ljude, ljude ovaj, e, ljudima prilaziti. Ja sam čisto oprobao onda, e, zato što sam vidio da, mislim pokušao sam da ljude privolim za neku priču o tome. E, jednostavno ipak su neki aktivisti šta ja znam pa sam napravio neki eksperiment da vidim kako bi to išlo i ono vidio si ti sam <laughs> kako je išlo u principu da trebamo ići uh, jednim profesionalnim uh, tempom znači ništa do sada šta je probano nećemo raditi nego se organizovati ove timove i onda organizovati uh, velika predavanja e, gdje će ljudi s najmjerom doći. E, naravno to moramo odraditi tako da ti pozivi budu opet uz pomoć nekih e, drugih organizacija kao što su na primjer univerziteti ili ne znam šta već. E, znači gdje bi ljudi došli i da slušaju jedno dva sata neko predavanje nekog dobro spremljenog aktiviste sa nekim dobrim slajdovima gdje će tu ne znam biti još druga grupa aktivista koja je mogla jel, imati neke druge materijale, prave neke brošure e, ili nešto tako. Hoćemo se vratiti na, ako nema niko da, da, da, da. dobro. Dakle, po teme je asocijativna memorija. E, dakle, svaki zaključak koji donesemo sistem vrednosti koji smo otvorili ili preferencije koje izražavamo uvijek su na osnovu asocijativnih memorija to u suštini odražava okruženje iskustva koje smo imali. Dakle, šta je sve asocijativna memorija? Možemo da krenemo od ozgona do tako vam je volje. Pa to, to su sve neka prethodna iskustva na koji su osnovu koga ti sličeš širu sliku i da se suočavaš sa sledećim problemima. E, e, dobro, mm, Duško? Pa koliko se ja sjećam, on je nešto dao primjer da ne postoji ta neka ovaj, asocijativna memorija, jel? Sve to, opet kažem, iz okruženja i ljudi reaguju onako kako je kako iskustvo imaju i to je sve. E, znači ništa specijalno, da kažem, e, što se te tiče neke reakcije i, i sad, sad ta memorija koju, koju imaju to je iz iskustva, iz okruženja u kome su bili. Mm, dobro, golube? imao sam telefonski poziv, nisam bio tu zadnjih 5 minuta, ajde krenite dalje pa se uključujem. Važi Marija? Pa nemam smo komentar. I ja sam malo bila odsutna na trenutak. Tako da idite dalje. Dakle, po meni asocijativna memorija e, praktično sve stvari koje smo usvojili znači, u svom mozgu ako znam da, da izgled neke ruže, ako se mi pomirisa jedan put u životu, znači ako ona miriše lepo, znači ona vezem e, taj miris ruže da, da je to kao neka lepa stvar. Međutim, isto tako mnogo neke stvari ovaj, mogu da, da vežem, čak i, i neke stvari koje, koje mislim kao da su, da su pozitivne, u stvari nisu pozitivne. Znači, trebamo ispitati sve ovaj, od temelja praktično šta, zašto nas se vežu, kakve stvari, kakve stvari e, stvari u nama, kako mišljenje. Idemo na dole. E, Marko i Ivana. Memorije. Pa, konkretno za to, pa sad nemam neku konkretnu definiciju, o, ja sam sve cijelog svih pet delova shvatila nešto kao celinu, tako da konkretno jedino mogu da se veže za neku ređajnicu baš konkretno, ali ovako deo po deo, ja sam to vam shvatila kao djaci u školi za prepričavanje. Pa ne, pa, mislim da... Nisam htio da izgleda kao pričavanje, ok, ako, ako si shvatila kao celinu i shvatila si sve i, i ja to razumijem, znači to je ok, znači dodao sam ovam u sinku, e, bitno je da ljudi razumeju to predavanje. Bitno je, znači, ako ima nekih pitanja, da se postave neke e, ta pitanja, da vidimo, možda već negde da odgovor, znači, na tako nešto, ako ne, e, sročit ćemo na engleskom i na Q&A ćemo to postaviti, tako da dobit ćemo odgovore, znači, direktno na Žaka Freska. Znači, to je bila poenta ovih, znači, to je to, ako nemate komentare, ništa strašno, to je, idemo dalje. Ok, e, kaži. Mogu da kažem još nešto, izvini. Ovaj, može, može. Eh, razlika recimo između, sad ja ne znam kako ste vi svih ovih sastanaka funkcionisali, eh, recimo ja sve bih ovo komentarisala iz prvog lica. Zato sam malo pre rekla eh, da bi po meni možda bilo bolje da svako od nas da konkretno primer kako je razume ovo predavanje. Jer recimo ja, kad bih Ja, našla nekog, ne bih rekla, rekla e, u principu, e, citirat ću Žaka Freska, znači on je dao pticu ili tako nešto, znači pre bi se zbunila na takav način, nego kad bi neke stvari rekla koje su konkretno lično mene tiču, koje sam doživala i razumela kroz ovo predavanje. E sad, ja da sam nešto ne bi kenjala, ovo napred, evo recimo na što sam mislila, mislim da ću biti ono e, što moguće kratka. Eh, Malo pa ste spomenuli strah od promena. Eh, ja mislim da je to poenta ovaj, eh, ličnosti, jer zašto bi ne, mislim, poenta cele te stvari je da ličnost shvati da je jedna jedinka i da bez obzira koliko je vezana i koliko je u simbiozi sa drugim ljudima, da uvek je ona jedina i na kraju na početku i sredini. E sad, što se tiče recimo ovog jezika i razgovora, gde u izlaganju on kaže da je jezik sredstvo da se u komunikaciji sa drugim ljudima pokaže nadmoć i kontrola te, druge ličnosti. Evo sad moj primer, e, ja sad sam možda nešto kao ispada da sam pametnija od vas što <laughs> da navodim te primere, ovaj, ali cijela ta stvar E, recimo moj primer, e, ne znam, pominje inteligenciju i IQ, e, moj primer je recimo da sam se testirala u Menzi i da sam imala trip kako sam ja pametna osoba, da <laughs> sam inteligentna i tako nešto. I recimo to sam tvrdila sve do skoro dok nisam pročitala njegove neke stvari i čula predavanja da u stvari to ne postoji, nego da si pametan sada i da može biti pametniji, tako da više nisam inteligentna. A recimo, što se tiče onih primjera iz života, ovaj, kultura i društvo kako utiču na ljude, recimo moj primjer, ovaj, ja sam odrasla na selu, išla sam u srednjoj školi u malo većem gradu i sad sam završila ovde u Beogradu. Znači, sve te stvari, sve te sredine, utiču na tebe i izgrađuju te kao ličnost i jezik i ponašanje, baš ono što kaže izraz lica, pokret i sve ostalo. Da, koliko, što kaže Marko, koliko ti dozvoliš. Znači, ja sam iz sela <laughs> ponela reč viljuška i ogledalo. Dobro, sad sam malo drugačije rekla. Znači, ali opet ovde u Beogradu, ne sad kad sam ja došla recimo u Beograd pa sam se ja izgradila i promenila, Ove, ovaj, još pre toga e, nisam imala strah od okoline e, što se mojih promena tiče. Znači, njihova reakcija na moje promene je samo njihova stvar, njihovo neznanje. A ako ja recimo ne verujem u Boga, malo mi interesuje me ono duško ispitivanje ateista, to će, vola bi da objasni posle. E, znači, zašto bi mene, ako ja smatram da sam na dobrom putu, da se menjam u dobrom pravcu, interesovale e, reakcije, recimo moje porodice, ako ona to ne razume, ko će razumeti, za ostalo ono širu društvo ili familiju me ne ne interesuje, nego to su njihove ograničenja. Ja idem u pravcu gde ja idem, ja ne mogu da vučem ljude sa sobom i tu bi stala. Dobro, to nije problem, znači možemo e, taj tvoj predlog, znači svako iz svog života da, da da ovaj, e, neke svoje primere, to možemo na kraju, a možemo i pod, ovoj, pod ovom trećom tačkom sadašnje vreme i kulture, jer mi živimo znači, u sadašnjem vremenu i kulturu, znači možemo samo da, da dodamo i prošlost, ovaj, šta se dešavalo znači, u našem životu. Tako da završit ćemo samo sa ovom afirmativnom memorijom do kraja, a, e, ne vidi dole na redu, Pa idemo redom. Ja samo se javim. Pozdrav, drugari. E, čao. Čao. Gde si, bre? Ne vidi se, čujemo. opet je rekao. Evo rekao sam, znači, ništa ne Evo, sad je okej. Okay. Sad ne bi dodao, pošto je Žak u filmu bio izričiti jasno šta predstavlja asocijativna memorija. Ako neko nije ovaj, uspeo da, da ovaj, definiše to i da, e, da, da mu bude onako jasno ne pogleda jednom, dva, tri, četiri puta film zajedno sa svim onim što je pričao, Ili ne može da se izdvoji ovaj iz celog konteksta. Memorijsko preslikavanje, to se može tako zvati. To je ta asocijativna memorija. Dobro, evo znači sa ovim predlogom što je dala Ivana, znači svako iz svog života ovaj, da da neki primjer, znači u vezi ovog celokupnog predavanja. Možemo od početka da krenemo, Duško. Pa ne znam, evo, nisam baš razmišljao o tome. Malo mi stao mozak, ne, ne znam, ajde nek neko drugi pa ću se, opet to asocijativno, pa ne znam. Ne, ne, ne, ne, ne. Ne, nego uh, Ivana je dala svoj predlog i u vezi ovog celokupnog predavanja i istraživanja ljudskog ponašanja da damo neki primjer iz svog života. Tako da to smo ovako stavili, da kažem, za kraj. Pa razmisli, ajde, preskočit ćemo tebe, ti ovaj, smisli nešto idemo na golf, dole, pa ćemo dole red. E, pa da, ovaj, <laughs> lepo što smo preskočili Duška pa smo došli na mene. Ovaj, pa ne mogu, ne mogu momentalno da izbacim neki konkretan primer, ali mislim, utica okoline definitivno toliko očigledan i toliko koči ljude u nekim stvarima da ne znam, ne znam ovaj, Da, ano dobacuje ili stimuliše, ali nešto mi se čini da u poslednje vreme često stimuliše u negativnu stranu. O, konkretno razvoj turbo folka, pink industrije i ostalo, to, to jeste neka stimulacija okruženja, ali po meni totalno negativna. O, ovaj, tako da, ne, ne, ne znam, neki konkretan primer trenutno, trenutno ne mogu da kažem, pa možemo dalje. A, oća, da doda nešto, pošto je ili Ajde, Slobo, ponovi pitanje, molim te. A, u vezi znači, ovog celokupnog predavanja i istraživanja ljudskog ponašanja, Ivana je dala predlog da, da svako neki primjer iz svog života. Pa smo to ostavili ovako kao opciju na kraju da svako neko kaže iz svog života neki primjer. Ajde, idemo dalje, pošto nisam bila tu, pa ono, čisto malo da sad sam ušla. Pa evo ja okay. ću, ajde. <laughs> Nisam... Razumijem, kako... kako... Kaže, kaže samo predlog, ne morate primjer, ok, znači bilo šta iz svog života na, na osnovu ovog predavanja. Kaže Duško, izvini. Pa evo, mislim, ja najbolje osjećam tu razliku, ne znam, iz okruženja, iz kulture, pošto sam dosta se selio, živio sam u Bosni, u Srbiji, u Crnoj Gori, u selu, u gradu, jeli, jednostavno to, to mi je jako lako da razumijem kad on priča o tome, jel? E, velika razlika između, ne znam, okruženja u selu i recimo u velikom gradu, kao što je recimo Beograd. E, u mjestu gde se, gde se svi znaju, recimo manje više, jel, tipa kao što je Herceg Novi sada i opet u Beogradu koji, ovaj, teško ćete sresti nekoga dva puta, jel? Ehm, pa evo neke razlike koje sam ja primijetio. Ehm, ljudi u manjem gradu recimo mnogo više paze šta će ko reći, ne znam o njima, šta ko misli, ehm, ko koga zna, jeli, opet u velikom gradu ljudima manje više nije briga za to. E, onda recimo ku, kako, ne znam ne, za engleski stav, ne mislim na to. E, tipa recimo, dok sam bio u Srbiji, većina ljudi su, ajde kad pričamo o religiji, pravoslavci, jel? E, ovde recimo, dosta to podijeljeno ima dosta katolika recimo. Dok u Bosni, dok sam bio u gradu kom se ja bio, viš, bilo je više vjernika uh, islama, jel? I interesantno je to, ne znam, e, ja sam primijetio da ljudi u principu u svim tim dijelovima e, ne poznaju, čak recimo, hajde da kažem opet, u Bosni gdje je bilo pravoslavaca, e, uopšte ne poznaju drugu religiju a recimo ne prihvataju i neće da čuju ništa o njoj ili ne znam, smatraju da su ti ljudi nekako drugačiji od njih. I to se ne znam primijeti, to me uvijek smetalo što su ljudi zapravo totalno neinformisani. Ni čak o svoje vjeri za koju kažu da vjeruju, tipa ne znam masa pravoslavaca ili hrišćina nikad nije pročitala osnovnu mhm. knjigu koja predstavlja jeli, to vjerovanje, jeli, Bibliju. E, isto tako i sa ljudima koji je islam, jel? I to je znači to kultura ili okruženje, rođeni su u takvoj porodici gdje su ih roditelji ili familija odmah tu svrstavali, oni su to prihvatali i tako se deklarišu i samim tim e, se stvara ta neka vještačka barijera između ljudi E, to će biti jako interesantno, ne znam. U principu, ja mislim da mi ne bismo ošte trebali da zalazimo u te priče o religiji, da budemo bilo šta pričali o Venus projektu, ali treba ljude ono pustiti da oni pričaju, da se oni sami predstave, ispitati ih malo, onda vidjeti uh, e, jeli, šta vjeruju, gdje se i ovo ono i, i gad iz, izbjegnuti uopšte doticanje takve teme ili, i, i, i tražiti nešto što je zajedničko je, iz tih svih nekih kultura i, na, i naše recimo našeg obrazovanja, našeg ili, okruženja gdje smo mi odrastali njegovog i tu pokušati neke uh, možda mostove napraviti za neki razgovor. Ovaj, eto, to to mi sad nešto palo na pamet, pa... Ja mislim, mogu bi sad još to da naglabam, ali da ne budem dosadno. Ok, Marija? Pa, što se mene tiče, primjera ima puno. Ove, ovaj, s obzirom da sam ja odrastala u jednom manjem gradu, ali sam dosta povezana sa, sa nekoliko seoskih okruženja I ovaj, mene je od uvek čudilo kako to da, da mesta koje su geografski relativno blizu mogu da imaju toliko različite običaje, toliko različita mm, način, različita načina života i razmišljanja. I onda sam se ja uvek trudila da, da iz svega izvučem ono, ono najbolje, međutim shvatila sam da uticaj okolini je zaista preveliki E, ovaj, stvarno, stvarno je teško ovaj, odupreti se tome i smatram da nekako svi mi e, moramo da, da pokušamo da shvatimo ovaj, šta je to što mi dobijamo od okruženja, a šta je u stvari ono što mi zaista mislimo i šta, ja sam totalno, kako sam poč, počela da se ovaj, interesujem za Remus projekat, prvo sam doživjela na neki način neku krizu identiteta, jer sam shvatila da toliko toga što sam mislila da je pozitivno i da je ono što ja mislim, da je ono što ja želim u životu u stvari naučeno od okruženja. I ovaj, nekako treba se odupreti tome i jako je zaista teško, pogotovo čak i za, eto, nekoga, ja sam se uvek trudila da, da ne padnem pod uticaj, a i meni je onako bilo teško i da danas mi je teško da se, da se tome odubrem. A recimo, kada govorim sa ljudima o tome i o Venus projektu, uvek dobijam onu, onu negaciju, ne može tako, to, to se nikad neće da isto nikad ne može i onda koliko god pokušaš ti njima da objasniš, vidiš zaista koliko su u, u, u tom sistemu izgubljeni i koliko je teško da se, da se iz toga izdvoje. Tako da mm, to je ogroman, o, ogroman uh, pojam i, i jako, jako komplikovana stvar da se stavi u, u nekoliko minuta. Ok, e, ne, ne znam kako si došao ispred mene, ali <laughs> pošto ti sad na redu, izvolite. Eto, čujete. Ne bi sad neki lični primer iznosio, nemam pojma, nego bi ovaj, se svrlo nek, neki opšti, opšti ovaj, pogled da ljudi u stvari nemaju pojma pričaju, nemaju pojma u životu ni šta zastupaju, ni u šta veruju, a, ovaj, jer ne ispituju stvari koje su usvojili tokom života. Što je rekao Marija, znači to je čista indoktrinacija nekih vrednosti i pitate zašto je tako, zbog čega si to ovaj, usvojio, zbog čega veruješ u tako nešto, zašto misliš da je to tako, nemaju odgovor. Reći će ti samo, reći će, znači to je tako je, ne znam, to je moj tako deda radi ili šta ti je za neke gluposti. Znači, Rider je postavio pitanje, upravo to je taj naučni metod koji Žak kaže, ovaj, postaviti pitanje pa doće do potvrd, potvrdnog ili negativnog odgovora na pitanje koje je dat kroz analizu i šta ti je, znaš šta ti je. Znači, u suštini, ljudi, to je to i cica kad prijeti sa nekim ovaj, o, o temi Venus projekta, to podrazumeva da on treba da počne da se bavi bavi sobom, odnosno da počne bavi svim onim što je do sada u životu stekao i sve vrednosti koje je stekao da stavi na, a, ispred sebe da ih prispite da li to jeste tako ili nije tako. Znači on se boji u tom trenutku znači, ono što je on verovao i što je smatrao da je ispravno, pravilno, rrr, da, će, da će biti pobijeno. To u većini slučajevi jeste. Eto, to je neki, neki a tako osvrt na sve. Zato, za, zbog toga ljudima treba, ovaj, ukoliko hoćemo pravilno da prezentujemo ovaj Venus projekat i tu novu ideju, prvo treba da znamo o čemu pričamo, prvo treba da znamo na način da pristupamo ljudima i treće treba da, da izlažemo to što, što, što, ovaj, što smo naučili o Venus projektu. Ok, evo ovako da, znači, da, da počnemo od sebe, e, odrastao sam u, u raznim okruženjima, znači rođen sam u Zadru u Hrvatskoj do 91. 91. do 94. u Leskovcu sam živo, od 94. do 2004. u Kragovicu i od 2004. sam od Beograda, tako da dosta okruženja sam promenio i samim tim e, poznajem dosta ljudi iz tog okruženja i, i dosta mi poznato ponašanje, e, e sam da je poznat i ponašanje ovaj, kad je počeo rat, e, kako, kako je sve to bilo, znači e, koje reakcije znači, izazivaju ljudima, e, nacionalizam i tako dalje, verski fanatizam. Odrastao sam u porodici koje su uglavnom ateisti, tako da što se tiče tih nekih religijskih ovaj, ustaljenja, znači nisam imao. A, to, to me na neki način dosta i oslobodilo, ovaj, da, da mogu onako da kažem, trezvenije da razmišljam, znači nemam, nemam te okove. A inače mislim da ova naša okolina i ako malo širi region e, je dosta isprepletan i to ono što Marija kaže da da dva mesta ako su geografski dovoljno blizu opet mogu da budu veoma različita. Znači to je Balkan je nažalost jedan rasadnik ovaj, i nacija i toliko i vestač, vestačkih nacija ovaj stvoreno vremenom da, da, da, da stvarno više nema smisla deliti se i rasparčavati ovaj, toliko ljude, e, zato mi jeste ovaj, ovaj ideja Venus projekta onako, da kažem, obuzela i, i baš onako neku nadu u svemu. Znači, sve su veštačke granice. Ok, to je to bilo što se tiče mene, idemo dalje. Evo ja bi sam dozvezala na Mariju i vi što ste pričali, super ono što je spomenula ovo geografske razlike ovaj, i recimo eh, ja bi se osvrnula na to što je isto reklo društvo kako nas oblikuje, kako nas vaspitavaju sa nekim naši roditelji sa nekim njima nasleđenim stvarima od religije, običaja, eh, mržnjem prema eh, narodima, Eh, od nekih njihovih primjera koji su oni čuli od baba, deda, koje oni shvataju, re, smatraju relevantnim i onda se prenosi na nas decu i ne daju nam izbor da mi vidimo da li je to dobro ili ne, ispravno ili ne, nego tako moraš da prihvatiš. E, ne znam, sad čini mi se da li u ovom predavanju ili negde ranije rekao, e, malo pre sam napisala dole Matrix, što je Marija rekla u jednom trenutku kad smo čuli za Venus projekat, ja i Marko nismo znali ono kao u smislu jo, i vidi jebote postoji nešto danas što je normalno, e, što dokazuje neke stavove koje ja i on verujemo, a do tada nisi imao ni sa kim da pričaš na temu koja direktno utiče na te neke korene i te neke ustavljene stvari. Ovaj, ja bi, meni je jako bitna religija, jer recimo e, mi kad odemo kod mene na slavu, ja sam vas pitala da verujem, išla sam u crkvu na one pričesti sve, i niko mi nikad nije objasnio zašto je to tako. Ja sam imala trip da su sveci neki ono ljudi sa neba, da su ono, ne znam ja, nadljudi i onda tek sam kasnije ukapirala kroz školstvo da su to neki ljudi koje je narod proglasio svecima zbog nekih uh, eventualno svojih dobrih dela, recimo, i onda sam ja ono skapirala ono njihovo orel preko glave, da je to ono ljudi su izmislili, I onda recimo kad odemo kod mene na slavu, ja i recimo Marko padam u nesvest kad moj ćale ovaj, stavi neki onaj kolač, cvetić koji se stavlja i, iza uva i to je za zdravlje. I onda, <laughs> znači, što je neko je pomenuo, pitati nekog šta to znači, pa to treba, to je za zdravlje, kao ćuti, ali to moraš da staviš. I onda neke sve stvari, e, iskreno još uvek, ja i Marko se nismo, ono što ste spomenuli, strah odupreli svim tim stvarima, e, polako uvodimo moje i sve ostale u te neke naše stavove, jer kad bih sve ispričali, bilo bi ono izađite napolje. E, recimo šta je meni još jako interesantno, ovaj, baš danas što je Žak spomenuo, samo to da spomenem, e, što se tiče dece, da ljudi e, rađaju decu zato što tako to mora, da se nastavi njihovo ime, naročito da to u sredini bude muško dete, a pri tome svoje vreme ne posveđaju tom detetu, recimo e, kao moji roditelji što, mi što me nisu putili u život, kako Žak kaže, postoji onaj Disney klub i ona neka sranja, Deda Mraz i tako te sve stvari. I setila sam se recimo kad se ljudi, e, roditelji razvode, deca doživljavaju stres, traume i ostalo, zato što su do 18. godine tipa smatrani za decom, deca nikad ne odrastu, nikad nemaju svoje mišljenje, to tako treba da bude, mi smo stariji, mi sve znamo i onda e, rodiš dete, pošalješ ga u školu i odjednom presečeš i kažeš dete ti si spremno za život. I svi mi verujemo, od kad smo nekako uh, stasali neki 22-3 godine, neko ranije, neko kasnije, počeli smo da preispitujemo sve te vrednosti koje su nam nametnute, neko je provalio u kom smeru to treba da ide, neko još nije provalio, mislim, ne mislim konkretno na nas, ovaj, e, Tako da mislim da okolina i društvo, ukoliko se ne ogradiš i nemaš svoje ja, ovaj, te samelje i sažaće, a strah od ličnog iskustva, eh, pričanje negativnih iskustava i ostalo, mislim da je neosnovan jer mislim, zašto bi nekog e, bilo bi, e, ovo, briga šta ću ja recimo ja reći, taj fora svoju fazu i to je to. Mm, dobro, idemo dole ispod Peđa. Pa da, ja sam mislio da ovo sa primjerima ličnim da to malo drugačije ide, ja sam mislio konkretan primjer da, da dam. Ovaj, Može tako. Pa evo, na primjer, ja sam od uh, skoro, pre jedno 7 meseci, vegetarijanac od jedno mesec i po dana totalni vegan. Ali bi da obrazlažem to. Uh, pre dve godine sam razmišljao o tome da li je to ispravno, da li je normalno, da li je u redu, da li je prirodno i upravo taj uticaj okoline koji utiči na ponašanje svega, uh, me ispričavao u tome i govorio mi da to nije zdravo, da to nije ispravno, da to bla bla bla bla bla. E, I tek onda kad povežeš sve stvari, tek kada vidiš kuda ide priroda, kako se priroda odnosi prema tebi, kako te je stvorila, kako te je kreirala, šta je dovela evolucija, e, shvatiš, jasno, odnosno shvatiš, jasno shvatio da je to prirodno, da to tako treba, da je to u redu, i, i eto posao, znači zanemario, e, trebalo mi je 27 godina da, da to shvatim i kad sam shvatio ta, taj osjećaj kada shvatiš da si ti u pravu, a ne ona kolina. E sad problem je e, najveći što to što je sada Ivana rekla, e, kolina to ne razume, ali ti foraš svoj fazon. A pomenuli ste Slave. E sad, tu je, tu je malo sa religijske strane zajeban to, što a, bi morao onda da ignoriše sve te stvari, da ignoriše sve te ljude, a ipak te je nešto za njih, jer ipak to su tvoji prijatelji, braća, sestre, nešto emotivno te kao emotivno vezuje i tu nastaje veliki problem, ali se predstavili su je to godinama, godinama kao što se već godinama ovo sranje kristalizovalo i došlo do, do vrhunca svog sranja, tako će i to da se iskristalizuje i to što kaže Ivana, furaj svoj fazon, nije samo poenta isfurati svoj fazon, ja furam svoj fazon plus drugima namećim svoj fazon pa koliko mogu da shvatim, toliko da shvatim. Ok, Rajko? nemam ja baš sad neki primjer nešto, ali ima, ima, ovaj, možeš tako da ti furaš svoj pazon, a onda ima do, dosta ako se nalaziš u okruženju gde ljudi ili slično razmišljaju ili jednostavno hoće da se uklope, tako da sam tako da će se desiti da, je, da možeš da budeš recimo odbačen pa da se navikavaš na tako, na tako nešto. Ok, Vlado. Evo ja ću dati jedan podatak ovako ateistički i religiozni na popisu iz 1989. godine se izjasnilo 30% ljudi kao vernici, 5% ih je bilo nešto drugo, agnostici, džede i tako to, a 65% je bilo ateista. A 2002. na popisu koji sam i ja radio slučajno u Petrovoredinu To nema veze. Bilo je 99% vernika, 0,5% e, ateista i 0,5% nečeg drugog. U tih 13 godina se nije ništa moglo drastično promeniti osim onoga što se dešavalo 90-ih i čine ispiran muzik konstantno. I na sve strane je kultura promovisala da se treba biti vernik, da je pravi srbin, samo onaj Srbin koji je pravoslavni vernik, da te isto ne može biti Srbin. Bili su ti ratovi, sve to ispiranje mozga i to je jedan veliki otice kulture na mišljenje, jedan veliki cijele populacija. A iz ličnog života mogu opet tako da pričam o tim stvarima, koliko ljudi odbijaju da pričaju i da objašnjavaju kako oni doživljavaju religiju, Boga ili nešto slično. Ovaj, jer čim se suprostaviš nekim argumentima, onda neće da razgovaraju, a u suštini ne, pre, ne uopšte ne preispituju to šta veruju, samo su prihvatili da negde nešto postoji. Najčešće to ne preispituju, a naravno da bi tu dodao da je veoma bitno postao u tom periodu od 89. do 2002. to je kad je bio zadnji popis, a i dalje do 2011. do dana današnjeg, da je dosta ovaj, zanimljivo biti vernik i biti blizu crkve kao i blizu stranaka. Jer dobijaš razne, razne druge mogućnosti. Eto, toliko. Ok, hvala. Ne znam, Ana, eh, da li hoće nešto da kaže? Eh, Ana neće, otišla je umeđu vremenu i mora da izađe nešto napolje ali ovaj, slušam, slušam izlaganje redom, pa mi pade na pamet nešto. Ja sam odrastao u jednom malom selu u Vojvodini, baš maloj sredini, recimo 4000 ljudi. I ovaj, zanimljiva je stvar, to, to se tamo redovno dešavalo, recimo, da e, deca, bez obzira na to kakva su, vrlo često se, vrlo često se smatraju da su ista kao roditelji. Znači, jedan moj baš dobar drugar koji je bio skroz okej, čak dečko uopšte nije pio alkohol, recimo, ili vrlo redko, je, je u stvari bio onako negde u očima sela sve vreme prozivan kao alkoholičar, jer su mu otac i deda bili onako baš, baš ozbiljni alkoholičari, imali ozbiljan problem s tim i, i selo ih je znalo po tome, pošto je to stvarno mala sredina i svi se znaju. I, I on je ozbiljnih problema imao zbog toga jer ga ljudi prosto nisu doživljavali ni dovoljno ozbiljno, ni dovoljno na, prosto su ga izbrisali samim time, samim, samom činjenicom čiji je, su ga izbrisali u, u svim pravcima, znači to je, to je baš onako zanimljivo koliko, koliko ovaj, u stvari taj ne, to neko mišljenje okoline utiče na te stvari, pogotovo u manjim sredinama. Da, to je, to je dobra poenta i, i mnoga deca ovaj, se ne mogu otrasiti znači, tog prtljega, ovaj, kažem, e, i još jedna uloga igra, ako malo krene recimo, njegovim stopama, odmah, odmah ga ovaj, karakteriš, recimo kao taj tvoj drug, da, ovaj, da, da recimo malo se zavoza neki vikend onako da, da, da počne da pije, ono bi to bilo E, i kakav je noca, e, to su genetske predispozicije i onda ako ubace genetiku, to, to su onda ovako opasne stvari. To je kao genetika žrtveno jagnje u svemu tome. Isto ovo dobro poenta što je vlada rekao da koliko pre izjasnilo da je te 65%, a onda vidimo da je druge da su ver, vernici, ne znam, 95% da je vernike. Uopšte ljudi i koji slave slavu ovaj, da, da kažem da, da proslave su kod nas ovaj, i za ostatak tih nekih starih običaja koji su bile pre hrišćanstva i jednostavno da se to iskorenilo, on, onda su uvedene te slave, znači svaka porodica, svaka kuća da imala neko svoje božanstvo i posle to kroz religiju, znači da kažem, na neki način to je iskoreš, iskorenjeno, ali su slave ove. Ovaj. I to se samo ja mislim slave, slave, znači u drugim pravoslavnim zemljama ne. Međutim, da skratim, recimo moj kolega sa posla, on jeste onako korali pravoslavac, on veruje baš biblijski da je zemlja stara 4000 godina, dok recimo neki drugi ljudi koji slave slavu, da, da ih pitaš sad koliko je stara zemlja, kako mišljenje imate, uopšte se ne orijentišu prema tom e, biblijskom, da, da kažem, ovaj, tim biblijskim postavkama, tako da, da, da sve to e, kod nas onako malo izmešano, ništa, ništa tu nije ovaj, striktno, striktno podvučeno. Ok, ovako, ja bih da, da završim da, da sad i grup. E, ok, ako ima još neko nešto da dodade, ja se izvinjam. Jem ja. Žaki je... ok, kako je? Ja bih se opet vratio na predavanje. Žaki je u jednom delu spomenuo da ne možemo funkcionisati, da ne možemo biti ni u, od, e, drugačijem društvu. Dao je primjer da recimo ne možeš biti ti ako odeš ono gdje su oni lovci na ljudske glave u Amazonu. Znači morao bi ili postati lovac na ljudske glave kao što su oni, ono headhunters, ili ih promijeniti. I to je vrlo interesantna ovaj, e, misao, jel? jer stvarno teško je opstati uh, u društvu sa drugačijim sistemom vrijednosti ako je cijelo to društvo e, drugčije. Znači ili ćeš postati aktivista, ili ćeš pokušati nešto promijeniti, ili ćeš ono, neće funkcionisati tu, ili će, ćeš promijeniti, ili ćeš postati kao i on. Ja ne znam, možda da eto malo na to. Pa ovo, kažete, pa kažete, ima, ima. Rekao sam ja nešto vezano za taj deo. da ovaj, uh, ajde nek neko drugi, ti Slobodane što si počeo dok se ja setim šta sam ja tu imao da kažem. Ok, kaži ne vidi, ti si uključio. E pa na Duško, to u suštini, mi, mi ne možemo pobeći od indoktrinacije društva. Znači i, i Venus projekt se zalaže za neke vrednosti koje ćemo mi usvojiti. Ne, da naše generacije. Mi se u ovom slučaju zalažemo za pravilno i pozitivnu i e, pozitivnu indoktrinacija društva, indoktrinacija društva koja, koja prati evolutivno, evolutivni tok čovečanstva. Sve ove vrednosti o kojima mi govorimo sad su možda bile e, možda su bile relevantne pre 100-200 godina kada čovjek nije znao da objasni fizičke pojave i tako dalje. Te vrednosti više ne mogu, ne mogu da se smatraju u ovom kontekstu situacije, u ovom vremenu relevantne jer se mnogo toga promenilo a mi dalje zastupamo te vrednosti koje više ovaj više nemaju svoju snagu i težinu kao pre što su imali. I e, da li su imali. Uh, ja nešto dodam Marko ovde. Naravno. Ima tu milijan što bih htio da kažem, ali mislim da je Slobodan već bio prošle, pre, pre jedno sat i po vremena, pričali smo slično na tu temu. Uh, ajde da kažem sad ovo, ovaj, sada je, ne može se generalizovati to što si rekao pre 100 godina, e, sada imaš mogućnost izbora već. Sada već možeš da odlučiš da nećeš da gledaš grand show zato što ti se ne gleda ili e, kao što je Ana rekla na ovaj e, na slavi isto, znači ok, slavite vi slavu, nije problem, E, ja sam svojim roditeljima rekao šta mislim o tome i, i njenima i ok, hoću to da ispuštujem zbog njih i sve to, ali e, naravno, znači ja imam svoj izbor i imam svoje mišljenje o svemu tome. Ja, vidi, ja, na primjer, sa slavama nemam problem. Ne idem na njih. I odavno svi znaju da ja, da mene te stvari ne interesuju i da ovaj, neću doći, uporno me tu i tamo neko da se pozove, ali ne odem niti obrazlažem zašto, niti ulazim u tu polemiku. Znam da ljudi, da ljudima tu uvek slaba tačka i slava i religija i da ja učestvujem tamo u nekim lomljenjima kolača i tako time, to jednostavno moje shvatanje od prilike od kad znam za sebe kosi se sa svim živim u mojom, u I to ne od pre 10 godina, nego od pre 20 godina. Minimum. A pečeni basići? Propušta ja, no, uopšte se ne želim da idem na slave da bi jeo torte ili da bi nešto jeo. Znači uopšte, e, koliko bi pravio svadbu, ne bih pravio veliku svadbu, da mi ono dođu svi i donesu, pokupuju svašta poklone, da ja isplatim tu svadbu. Nego ako se budem ženio jedan put slučajno, onda će to biti nas par i to će biti kraj. Ne treba mi svadba da zaradim na njoj, kao što je mnogi prave. Teo sam... Svadbarski da kupus, brate. Teo sam da se... Šta si sam čuo? Da pa ko je još zaradio, napravi, na, a napravio svadbu. Boga mi, prekoklona ih, ima ih. teo sam ovaj, da se nadovežem na Duško, u, Duškov komentar o, o, o lovcima na glave. Uh, opcija, znači da postaneš lovac na glave ili opcija da ih promeniš, to su dve vrlo legitimne opcije, ali postoji treća vrlo legitimna opcija, da budeš lovljen. I, i, i ovaj, mislim da su u toj situaciji kad gledaš, kad posmatraš da postoje tri opcije, a ne samo dve, e, prva i druga opcija za svaki respekt. Znači, ako uspeš da ih promeniš, u svakom slučaju respekt, jer si ne, uradio nešto i popravio ih na bolje, jer to što rade definitivno nije dobro. Druga stvar, ako i ako oni tebe preokrenu i to je neki respekt, jer znači da ili si ti slabi ili su oni dovoljno jaki da to urade. A meni se čini da da u današnjem društvu i u našoj situaciji e, najveći broj ljudi ostane ulovljen. I, I mislim da je to generalno problem u celoj priči mnogo je, mnogo je više ulovljenih nego lovaca ili oni koji popravljaju, odnosno preobra, preobraćuju lovce u nešto drugo. Tako da ovaj mislim da je, <laughs> da je to srž celog problema. E pa tu onda ono, tu onda ono što sam teo da nadovežem, što je sam Žak rekao, vezano za taj deo. Jer ovaj, teško je pobeći iz svoje kulture, iz okruženja i onda onaj koji izađe iz te kutije, i ako uspe, onda je teško mu da priče sa ljudima okolo. I on ispada taj neki usamljeni stranac, što sam bio rekao ranije i što je rekao i sam Zach na neki takav sličan način. To je ovaj, taj problem i sad naravno da onoga koga je manje da je teže da objašnjava cijelo ovoj drugoj 95% 96% populaciji šta je bolje, a šta nije i da će ih odmah imati ko si ti što kaže Žak Fresko, da i kakve ti imaš kvalifikacije, da meni pričaš o tome i po čemu su tvoje kvalifikacije validne. Znači tu si uvijek u tom nekom problemu. Tačno, Vladimir, upravo si, ovaj, evo i na mom primjeru, na kratko, ovaj, mislim, ja da to sve pričao sa, sa Denisom i sa Slobodanom pre jedno dva sata, ali ajde na da brzaka ponovim. Znači, kad sam ogledao prvi Zajgast e, film, imao sam neke osjećaje da, da mogu da podelim sa ljudima i da podelim diskove. Unutar moje firme ima nas negde o 60-ak, ali naišao sam na veoma negotovanja. Čak i ljudi koji su ogledali, ovaj, ne znam, koleginica je rekla u fazonu, e, ja sam pobožna, ja ne želim da gledam to, znaš, ovaj, ne želim meni da ljulja nikakve stavove, dok drugi kolega mi je rekao tipa, ej, e, E, šta ti imaš od toga, sve ja to razumem, ali ne možeš ti to da promeniš. E, zatvoreni su ljudski umovi, jednostavno, e, e nemaš ništa koriste od toga i ne možeš da promeniš i to je to. I tu, tu se završava cela priča, uglavnom, na mojim tada pogušajima nekim. Eto, čisto malo eksperimentalno, da vidim da popričam s ljudima da li, da li sam ja to lepo skapirao, da li to sve to okej. Okay. Ali, sem sada moje Ivane, to niko nije skapirao onako kako bi trebalo. Rekao bi da... Upravo tako, da, da, da, e, upravo tako. Ovaj, ja Čaleta, mog koji uopšte nije glup čovjek, ovaj, sam naterao da pogleda drugi deo. Prvi deo ga nisam cimao, jer tamo u prvom delu ima neke stvari, ne znam koje su malo i više ovako pod teorijom, teorijom zavere, nisu baš dokazane, toliko, ali drugi deo je ono što je prava stvar, možda i najbolje u cele trilogije. Ove, ovaj, I pogledaj drugi deo i njegova reakcija bila isto to. Šta ti imaš od toga i šta ti to možeš promeniti? Znači, a moj čelen je nimalo zbog čovjek, mislim, ne zato što je moj čelen, nego stvarno ja ga smatram takvim. Ali, ove, ovaj, jednostavno on je navikao isto na ovo okruženje, na ovu kulturu, na politiku, na ekonomiju, na monetarni sistem. Kad se skupe za novu godinu, familija moja uže šira, pa kad počne da preglabaju tome, muka mi pripadne. Znači, bukvalno politika i ekonomija i stranke i ko je bolji, ko je lošiji, ko je demokrata, ko nije i sve se precipa i šupljivu praznu. I tako very Da, to je ona, ona priča i o indoktrinaciji, znači okoline. Ove, ovaj, trebamo jednostavno da, da preispitamo šta je sve i kako došlo do nas, na, na koji način. Znači. A Venus projekat baš ovaj, predstavlja e, obrnuto rešenje, znači da se krene od, od dna pa ka vrhu, znači kreće se od osnovnih ljudskih potreba i, i šta nam u stvari treba, pa onda stvaramo te globalnu sliku, znači pristup e, od ozvog pa na gore. Ok, e, da li ima još neko nešto da doda? Pa nema, u principu su vam rekli ćuti i trv. To, to se obično govore o zadnjih 50-60 godina, kako je, tako je, ali ćuti i trv. Dobro, to je ta je jeli, onaj, okruženje, jeli. Ljudi su tako učeni, ćuti, gledaj svoje posao, misli samo na svoje, na sebe, pusti ti, nećeš ništa promijeniti, to sve ide svojim tokom, tako. Znači, moj... Vidi, ljudi imaju problema, voze kola pa udare nekoga slučajno poledica, pokvari se kočnica i šta ja znam, završi godinu dana u zatvoru. Ovaj, posle ih gledaju kao isto robijaše, što je sam Žak Fesko spominjao, ali ja sad dajem ovaj primjer, što konkretno i znam mi se to desilo. I onda posle gledaju ne može da isto tako tek onda dobije posao, a ne može ni ovako, ali tek ne može onda i ako slučajno negde nešto konkuriše mora da valje da nije, da nije ovaj, bio osuđivan i tako to, a on jeste, a desila mu se samo jedna nezgoda koja je mogla biti što bi već sad, što svi ovde znamo da je tehnika primenjena kako valja još kad odavno već prevaziđena. Ja sam ti normalno nešto da pitam. Aj, kaži, kaži. Aj, e, Vlado, jesi ti bio pionir? Molim, kaži. Jesi bio pionir? Eh, jesam šampion, jer 77 sam godište. A, dobro. Pa, <laughs> pitanje, pitanje nadovezujem na tvoju priču o religiji i tome. Ja isto nisam uopšte u fazonu religije, nisam nikad ni bio, niti sam dan danas u, u tom fazonu, ali nisam bio u fazonu ni da budem pionir, pa sam morao da budem. Tako da sam negde, e, nisam tako isključiv kao ti po tom pitanju, ovaj, znaš, ono, ne idem na slabe, ne idem, idem, idem ili ne idem, zavisi od toga kod koga idem i, i koliko su mi ti ljudi negde dragi i bitni u životu, bez obzira što u principu ne verujem u to i što to nije moj, moj neki, neki životni stil i neki, neki životni pravac, ali neki ljude prosto ispuštuju zbog nekih drugih stvari, mislim, ne, mo, ne, ne znam, ne znam ovaj, da li ću dobro da se izrazim, e, ne možemo da nametnemo nekom nešto u šta mi verujemo i, i u šta smo sigurni da je dobro manje ili više, nego prosto, prosto da, ih, da ih naučimo, odnosno da, im, da probamo da ih naučimo da sami to vide, šta god da je u pitanju. Tako da ne znam koliko, koliko je ta isključivost, ono, čisto razmišljam naglas, pa te zato pitam da li si bio pionir. E, sam vidio ovako odmah odgovor na to. Prva četiri razreda sam bio pionir, sad ću se moje učiteljice veoma da dobro, ja imam jako dobro pamćenje, pamtim izuzetno detalje iz detinjstva, iz zabavišta i ostalo. To što sam nasio prvo žutu maramu u prvom razredu kao neko obeležje da me bolje vide ovi što voze kola da me ne udare. A onda što smo nasili te crvene za vreme ovih priredbi, dan mladosti i tako to, ovaj, to isto spada pod religiju, jer ja to nisam birao, a onda sam bio premali da bih to izabrao. Sa mozgom 94. već ili 3. teško da bih to izabrao, nema šanse da bih to izabrao. A ovaj, što se tiče religije, ja jesam isključiv, jer ne žele, ja, ja ne napadam vernike, meni oni ne, ne smetaju uopšte ovaj, može svako da veruje šta hoće i to je njegova stvar i kako će onda podnosi njegov život i sve čime će da se miri i koje će mu biti shvatanje. To je sve njegovo. Ovaj, ali isto tako ne želim ni da slušam da meni on drži propovedi o tome. A onda ako krene priča u tom pravcu, ja ću iznositi argumente oko toga do beskraja. A ovaj, i radije idem kod ljudi na rođendane, kad me pozovu, da što eto, da je prošlo još jedna godina dana njegovog života, ali ovaj, na slave nikad nije. E, Riko. Ma okej, okay, okej, okay, nije ovaj, ništa sporno, nego, kažem, čisto mi je palo napred kako smo u stvari svi bili, svi bili, ovaj, ajde da kažem, opet ulovljeni u, u tom nekom komunizmu protiv svoje volje, a isto je bilo, bilo i tad izbora odnosno bio, postoje izbor crkva ili komunizam, pa smo, reči i sam, bilo više, više nevernika nego vernika na tom nekom popisu, pošto je partijsko naređenje bilo takvo, da, pa <laughs> moralo da bude tako. Pa se opet vraćamo na to koliko utice, utice okoline na, na, na celu priču. Je, pa, je, pa, to se pravi totalno. To je apsolutno. I ovaj, jeste, zato danas i kad kažeš nekome slučajno jer veruješ, kad te pitaš, veruješ u Boga, ti kaže teista sam, on ti kaže, a komunista. To je iz tog perioda. Jeste, jeste. Ne, a, znači- moj... Ovaj, Kaži. E, dobro, dogovorili smo se. <laughs> Ovaj, u stvari, absurd što je 90% tih ljudi koji će danas da ti kažu aha, komunista, su bili komunisti zapravo. Svojom voljom u partiji zbog zbog radi sitno, sitno sobstveničkih interesa para, posla, ovog, onog, tako da je tu u stvari apsurd cene priče. Jeste. A, je, moj otac je bio u ulici i on, on mi kad sam bio jako mlad, rekao ja sam ateista, ali ti imaš svoj izbor šta, šta hoćeš da, da uradiš sad. To i jeste neki produkt kod okoline, zato što ja nisam posle, posle hrišćani pravoslavac i tako dalje, zato što jednostavno i moj otac, znači to nije bio, niti on slavio slave, sad da, da je to sve bilo u mojoj kući, znači da smo slavili slavu, možda bi ja, znači to, ovaj, krenuo tim stopama, ali to jeste, znači, jedan produkt okoline, znači, eto, iz najbliže okoline, iz moje porodice, to je tako. Mada nikad to nisam doživljavao kao da je on sad neki komuniste, pa je zbog toga, znači, više sam doživljavao kao da je on došao, ovaj, do, do tog saznanja da je ateista nekom svojim vodom, znači nekim svojim razmišljima. Isto što ja sam tako doš, došao ovaj, do toga, znači jednostavno, jednostavno e, dosta me nauka zanimala i kao mlad. I, i sam tim, znači mislim da ima mnogo više objašnjenja u nauci nego u religiji, to je to, znači religija jednostavno ne sprečava da dalje razmišljam, to je point. Ja bi tu još dodao nešto, mene se vrzma ovaj, to pitanje po glavi već dugo vremena. Da li taj Božić koji postoji za koji se devra deca pokloni, koliko je on u suštini isto re, religijska indoktrinacija? Sam taj Božić, bio pravoslavni, bio katolički. Sigurno da je Pa da je Nego, <clears throat> naravno da je indoktrinacija, ali Ja sam, sam palo napajet nešto što je iz ovog predavanja, jeli, Žak pričao o ljubavi, o nekim raznim, da kažem, vrstama ljubavi i, i ideo je na neki način možda i u pitanje to da sama to riječ koju danas mi koristimo zapravo nema neko značenje definisano i da je govorimo tek tako da nije kako da kažem, da nema smisa. Pa dao par primjera, ne znam, majka, dijete voli majku zato što ona, ne znam, brini o njemu, donosi mu hranu, oblači ga, ne znam, čuva ga, jeli. E, a opet je postavio pitanje što bi možda mogli i mi da na neki način e, damo svoje mišljenje o tome šta kod nas smatra po tom riječi, jel, i da li to zapravo stalno postoji ili smo ono ipak, e, da kažem, previše, ne mogu, ne mogu sa engleskog da, da vratim vama, condition, jel, e, da koristimo tu riječ, iako zapravo ne znamo ni zašto govorimo, ni pravi na, na naziv, jel, odnosno pravo značenje te riječi kao i duhovnost, spiritualnost, visokosvesnost, tako i ljubav ima to neko značenje <laughs> koje nismo svi sigurni šta znači. Ali prepoznajemo zaljubljenost. E sad, Žak je ovde pričao o tim stvarima i u drugim klipovima je on još bolje to objašnjavao kako ljubav je fluktuirajuća stvar, da ona se menja ovaj, kroz život i da nekoga voliš u jednom trenutku manje, u jednom trenutku više, da i samog sebe voliš e, u toku dana manje ili više. To se sećam iz njegovog klipa i ovaj, mm, to je po meni opet neka lična stvar e, kako će neko življavati ljubav i ono ako je istina da kad pojedeš tablu čokolade imaš isti hemijski proces u mozgu i reakciju kao da si zaljubljen ako to jeste istina, onda je to samo neki, neka zaljubljenost koja posle može prerasta u neku naviku ili mm, nisam siguran, mislim da to će svako shvatiti na svoj način, isto kao spiritualnost i duhovnost. Ništa ljudi, nama je vreme polako isteklo, evo ga, već je pola deset. A, samo da, da pitam da li svako ima ovaj sink, E, u taj sync e, znači dodat ćemo ovaj, još svako nek doda svoje zapažanje e, da li imamo svi ovaj sync da da imamo ime ok znači ok te teze znači sa ovog predavanja dodat ćemo svako znači nove ovaj sync i to je to ovo je bilo znači, praktično prva grup grupa A, slobodno ako imate neke svoje predloge kako da unapredimo ovu grupu, e, šta ne valja, šta valja, e, kojim tokom bi trebalo da ide, e, slobodno, znači može i ovaj sing da se napiše i tako, to je to. Ništa, Duško je hteo da, da kaže nešto za medija, kontakt, tim, ovaj, pa ko je zainteresovan, znači neko ostane ovde u sobi. Ja mogu da gasim snimanje, da? A, možeš.